краще б уже запитав. Знову ця селянська делікатність. Він ніколи не в'язний з запитаннями, особливо коли бачить, що вона хоче щось приховати. Отже, бачить? Ні, знову, як і завжди, вважає, що в неї можуть бути свої маленькі таємниці оця їхня взаємна свобода слугує їй і на добро, і на зло. Слова маленькі таємниці спалахують у її голові двома чорними крапками, проймають дрожем. І Ірину охоплює жах. Там листи, один терміновий. Поки він читав у кабінеті листи, вона трохи заспокоїлася, але лишилося терпке відчуття вини, а також невдоволення як собою, так трохи й ним. І вона знову подумала, чи завжди, чи до кінця вони були щирі раніше, чи до кінця розуміли одне одного і наскільки можуть розуміти одне одного двоє людей, особливо коли вони чоловік і жінка. Мабуть, подумала, є в цьому щось погане отако аналізувати власне життя. Але краще вже розібратися щиро, що вони розуміли і чого не розуміли. Це важко визначити бо не знаєш, як живуть інші люди. Ну, погляди на книжки, фільми це пусте. Ні, це не пусте. Тут вона поволі перетягувала його на свій бік, аж поки не перетягнула зовсім. Мабуть, було в ній якесь особливе чуття, просте і багатооке, яке дозволяло їй вловити те, що не завжди вловлював він і не тільки вловлювати. Вона розуміла живопис, розуміла музику. В 13 років вирішила було стати співачкою. Батьків двоюрідний брат, відомий композитор, сказав, що співачки з неї ніколи не вийде. І, може, це найдужче підштовхнуло її. Вона працювала з такою силою і впертістю, що батьки не лише не впізнавали в ній свою пустотливу ринку, а навіть почали боятися за її здоров'я. Навчалася в гуртку при палаці піонерів, брала уроки у викладача музичного училища імені Глієра, розробляла голос, співала і співала. І коли одного разу її послухав на концерті дядько ледве повірив, що це співає вона, легко брала верхи і прикривала їх так само легко. Могла співати багато, і голос від того не слабнув. Ірині пророкували велике майбутнє. Дядько націлював на консерваторію і на Італію, але раптом вона почала часто хворіти ангінами їй зробили операцію. Притому зачепили якусь зв'язку, і вона втратила голос. Пережила ту трагедію тяжко, але мужньо. Батьки не бачили її сліз, тільки бачили вранці синці під очима. Вона ж нічого співчуття не приймала і ніколи нікому не сказала, що мала голос, що збиралася стати співачкою. Глибоко переживає спів і музику і зараз. Мала свою думку, свій погляд на вокал, на музику. За це Василь вельми поважав її, хоч сам не розумів музики і любив тільки прості народні мелодії. А от погляд на людей.